Ekainak bi gaur aste artea da eta berri hon albistegia duzue eh, berriozari irratiaren albisteman mankizuna. Ze titularrarekin erekiko dugu garko albistegia xabi. Bai, garasi, lantxotegik matrikulazio kanpaina martxan jarri du. Lantxotegi elkarteak urrengo ikasturtera begira izena emateko epea zabaldu du. Eskaintzak irudira urte batez zeraikinen mantentze lanetako laguntzaile ikasketa espezializatua lanbide talerrean eta zaintza naiz landare komposizio espezializateko beste kurtsobi bata PCA eta bestea FPBB programetan azken hauen iraupena bi ikasturtekoa izango dela. Aurretiko izen ematea ekainaren emeretzer arte lantxotegi Egi Elkartean. Jaietako kartela aurkesteko Eh, azken, egunak. Ekainaren bosta arte irekirik mantenduko da 2008ko jaiak iragartzeko proposamenak aurkezteko EPA. Lanak berriozarku daletxiko hau bulegoan aurkeztuko dira. Sariak iru izango dira orten helduen kategorian sireun euro eta herriko helduenen artekoan irureun. Azkena eunta berroita marre eurukoa osaria izango da aurren artean banatuko dena. Eta bestetik musika eskolan izena emateko epea zabalik. Lehenengoz, musika ikasketak berriozarko musika eskolan hasiko dituzten ikasle berriek matrikula egin dezaten ostirala bitarte irekita egongo da matrikulazio epea goizetan amarterdietatik jeguerdiko ordu batetara udaletxiko auzo bulegoan edota musika eskolan atxaldetan bostetatik zazpiterdiak bitarte informazio gila gorako iru ubebikoitz.berriozar.es Gimnastika erritmikoko neskak podiuma lortu dute beste behin ere. Aurreko asteburuan jokatutako Nafarrako kirol jokoetan lortu zuten podiumera ilotzea. Laugarren mailako gimnastikan lehiatu ostean, Benjamin aurreko kimu eta junior kategorian lehiaturikoek, zapaldu zuten podiuma baita senior kategorian lehiaturiko neskabik. Jenniferrek zehazkirugarren postua eskuratu zuen eta Isabelak aldiz Nafarrako txapela. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua aparte zodeitu egongo dela dio gaurko iragarpenak, atxaldean bero deia garatuko dira eta zaparra da trumo itxuren bat bota dezake, norabide aldakorreko aizea, aula ibiliko da, atxaldean iparro sagaian agusitu eta bitzi ibiliko delarik eta temperaturi da okionean, maksimoa gutxi edo nahikoa igoko dira gaur. hau ezten da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, FMko eon puntu edo ordu oro interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.